falfitnatu lahu laha athar Awalan alinsirafu nasi anil ibada. Watu wakishikamana na fitna basi wanajiepusha na ibada ya Allah. Min athari alfitan annaha sababun linsirafi alabd an ibada allati khuliqa min ajlihi. Miongoni mwa sababu ama athari ya fitna watu wakishikamana nayo watu wanajiepusha na ibada ambayo wameumbiwa kwa ajili yao wayansarifu ani dhikri tabaraka wa taala pia wanajiepusha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala watasbihu hayatuhu wa ayyamuhu wa awqatuhu mashghula bilqila wa qala na maisha yake yote na wakati wake wote unajishughulisha na mambo gani alisema ama yalisemwa huyo amesema ama yalisemwa hiyo itakuwa kazi yake wa la yatma'an na moyo wake hutotulia utapata raha ya sakina qala sallallahu alayhi wasallam ibadatun fi harj kahijrat ilayya rasul sallallahu alayhi wasallam anasema ibada mtu kushikamana na ibada katika zama za fitna mtu akajiepusha na fitna akashikana na ibada kahijrat ilayya ni kama umefanya hijra kwenda kwa mtume wal haraj ma yakunu fi nnasi min الناس wa indama tamuzu al umur na haraj ni ile saa ya fitna imekuwa na mambo hayaendi vizuri mtu akijishughulisha na ibada ya Allah basi ataokoka man kana fi mithli hadha alwaqt mashghulan biibadati Allah fahuwa kalhajir ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mwenye atashikamana na ibada kwa wakati wa fitna basi atakuwa kama mwenye amefanya hijra kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam وهذا يبين أن من كان في هرج مشغولا بالعبادة فإنه موفق سالم من سالم من أوضار الفتنة na hii inatubainishia hii ibara yenye tumetanguliza inatuonyesha mwenye atashikamana na ibada fa innahu muwaffaqun salimun atakuwa amesalimika na nini na madhara ya fitna qala sallallahu alayhi wasallam inna sa'ida liman junniba alfitna fa arshada alayhi salatu wassalam ila as-salah wa ila ibadati wa ila ibadati Allah umuman rasul sallallahu alayhi wasallam anasema inna sa'ida liman junniba alfitna Yule mwenye akona maisha mazuri, akona raha, akona utulivu ni yule ambaye junibal fitna amejiepusha na fitna fa arshad alayhi salatu wassalam na rasul aka akatuonyesha pindi fitna ikiwa tufanye nini ndio tuokoke nayo fa arshad alayhi salatu wassalam ila ibadati llah ametu tuelekeza tushikamane na nini na ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala inda nuzul alfitan fitna iki ikiingia watu washikamane na ibada ya Allah wa min athariha aidha sarfu an-nas anil ilmi wal ulama watu pia fitna ikikuja watakosa kujishughulisha na elimu na kushikamana na maulama annaha tasrihu an-nas an majalis al-ilmi wa mujalasati al watu wanaepuka kukaa kwenye vikao vya elimu na maulama pia wanajiepusha nao wataallumi al-ahkam wa maarifati din na kujifundisha hukumu na kujifundisha pia maarifa ya dini dini ya Kiislamu wataiacha wakishikamana na fitna watakunu alqulubu mashghula na nyoyo zao zitakuwa zinajishughulisha nyoyo zao zitajishughulisha fala yatma'annu li talibil ilm mwanafunzi ama mtu wa kutafuta elimu mwenye kutafuta elimu hatotulia atashikamana na yule alisema huyo akasema yule akasema bali mwisho wa siku hajapata faida yoyote ya kielimu ama dini yake pia ameiacha hivyo wala yakbalu mujalasati ulama wala hatakaa chini ya wenye wanajua dini wamfundishe bali ataleta takabbur bali yakunu munsarifan an dhalika kulli bali anaacha zote mambo yote yanayohusiana na dini anaacha kabisa badala ya kutafuta elimu aongeze maarifa yake asaidia watu wengine bali atakuwa anashikamana na fitna bal a'dham min dhalika bali kubwa zaidi kuliko hayo tuaddi ila ihtiqari ulama inampelekea mtu kama huyo kwanza kuwaona maulama hawana hawana cheo katika mujtama anaona mwenye amesoma dini huyu hana cheo chochote bali anamuona ako chini yake na ili hali yule ni mjuzi yeye hana chochote kwa dini intakana akae chini yake lakini atamdharau waladamu maarifati aqdari na pia hata hatojua kadri ya huyo ulama hatojua uwezo wake katika elimu mtakano kae chini kwa mtu kama huyo usome dini yako qala sallallahu alayhi wasallam laysa min ummati man lam, man lam yarham saghirana hayupo kwa umma wetu mwenye hatomrehemu mdogo wetu wa kabirana na atumheshimu mkubwa wetu wa min dhalika rama ulama au rama alalim biawsafin wa alqabin la hadda laha na mambo yenye inaingia hapa ni watu kuwawekea maulamaa sifa ambazo haziendani na wao kuambia huyu alifanya hivi huyu akafanya hivi hiyo inapelekea mtu walikuwa mbali na elimu na maulama anasema Sheikh Salih al-Fauzan hafidhahullah fa inna hadha fi sha'ni mubtadi'in fi talab al-ilm hakika hii sifa ya watu wenye wanachukia maulama ni sifa ya wale ambao wameanza kutafuta elimu fa inna dhahirata at-tabdi' wa tafsik inma jaa ala lisani ba'd al-juhal hakika hii tabia ya kusema huyu huyu msomaji ama alim hafai ama huyu ni mtu wa sifa hizi na hizi imekuja kwa ndimi za kina nani Sheikh anasema innama jaa ala lisani ba'd aljuhal imekuja kwa ndimi za baadhi ya watu ambao hawana maarifa kwa dini au baadhi ya watu wajinga kwa dini wal awil mubtadi'ina fi talab alilm au wenye wameanza kusoma dini ya Kiislamu wameanza kusoma dini leo akasoma juzu moja juzu mbili kesho aka akajiona ni alim huyu bila shaka akijiingiza kwa fitna ataingia hapa kwa sababu gani akona hamasa sio elimu hiyo ako nayo walam yaktasir al-amru ila dhalika na haikuishia hapo bal hatta swara yubaddiu ba'dhum ba'dha wanaanza kuchujana wenyewe mwanzo walikuwa wanachuja fulani fulani lakini baadaye wenyewe wakaanza kuchujana wa hadha sha'nu almubtadi'in fi talabi alilm hii ni sifa miongoni mwa sifa ambazo watu wako nazo wenye wanaanza kutafuta elimu ukianza kutafuta elimu ukijishughulisha na fitna basi utaingia huko ndani na cha Kushangaza, mtu anajiingiza kwa fitna, hajui kitabu chake. Ukimwambia asome Qur'an, ako mbali na Qur'an. Hadithi hajui, fiqh hajui, tauhid hajui, lakini yeye ndio wa kwanza kujiingiza katika hii fitna ya kusema ama kutupia watu sifa ambazo hazifai bali wameendelea mpaka wakaingia kwa maimamu waliotangulia wakaanza kusema huyu Abu Hanifa hafai huyu Imam Shafi hafai imewapelekea mpaka hapo na hii ni tabia venye tumesema ya watu wenye wako na ujinga ama wanaanza kutafuta elimu ya dini yao Allah tuepushe na haya yote aqulu ma tasma'un الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن آثارها أيضا تصدر السفهاء watu wakishikamana na fitna pia iko na athari nyingi nyingine ni watu kujitokeza wenye hawajui dini bali hao watajiingiza kwa mambo ya kutoa fatwa wenye hawana elimu kwa dini wa min athari alfitan yatarattabu alayha tasaddur السفهاء ومن لا علم عندهم ومن لا فقه لهم في دين الله inajitokeza watu ambao hawana elimu kwa dini wala hawana maarifa ya dini ya Allah yatasaddaruna bil hamasa wanajitokeza na hamasa wala sio elimu kama tulivyotanguliza wayatadakhaluna fi amri alfitya wanajiingiza katika mambo ya kutoa fatwa wanajiingiza kwa kutoa fatwa wahum la yu'rafuna bililmi hawajulikani kwa elimu ukiwatafuta kwa elimu hawapo ukiwatafuta kwa upole hawapo bali ni hamasa waman dakhala fil fitan naqasa qadru na mwenye atajiingiza kwa fitna basi kadri yake ama cheo chake kitapunguka waman dakhala fiha wa huwa min ahli alilm rubbama yuaddi bihi ila nuqus qadruhu wa suqut sha'nihi na mwenye atajiingiza kwa hii fitna na huenda alikuwa ni miongoni mwa watu elimu wenye wamesoma sana akajiingiza kwa hii mambo ya fitna basi elimu yake itapunguka watu hawato mchukulia kama vile awali, elimu yake itapunguka, cheo chake kwa watu kitapunguka. Na cha kushangaza, watu kama hao ndio wanafuatwa sana mujtama. Mtu hajasoma dini yake, lakini yeye ndiye anaendeza mambo ya dini kwa mjtama na mwenye amesoma anamfuata huyo mwenye hajasoma. Hii ni kumaanisha huyo mwenye anafuatwa na mwenye anafuata, basi hao wote ni kitu kimoja hawana elimu ya dini اشتباه الأمور واختلاط الحق بالباطل ولا يميز كثير من الناس بين حق وباطل mambo اختلاط الامور واختلاط الحق بالباطل باطل kuchangamana ama batil kukuwa na haki ndani yake basi watu wengi hawatapambanua hii ni haki ama hii ni batil bali mtu ataendea batil akidhani ni haki na ache haki akidhani ni batil hii pia ni madhara ya watu kushikamana na nini kushikamana na fitna na kujiweka mbali na dini ya Allah na kujiweka mbali na maulama na vikao vya elimu annaha tuaddi ila idhaafi al-ukhuwa al-imaniyah pia mtu kushikamana na fitna basi humpelekea kufanya nini kupelekea ule undugu wa kiimani hukatika ndugu wa imani hukatika bali anaona huyu huyu si mtu miongoni mwetu annaha tufakkaku almujtamaat watanshuru baina an-nasi aladawa hii inapelekea mujtama kuachana watu wanaachana kabisa na kuwekeana uadui wa inaha tuaddi ila safki dima wal qatl pia fitna ikitokea watu wakishikamana nayo wakaacha kushikamana na yale ambayo rasuli ametuambia itawapelekea kukuwa na mauaji kwa mujtama na kumwaga damu hadha yusabbibu istihlalu nas dima hii inasababisha watu kufanyia halali damu za wengine yani watu kuua wengine wanaona si jambo geni saa ya fitna mtu kuua anaona si jambo si jambo gumu anafanya tu hii ni athari ya fitna ani ibn umar رضي anhuma qal قال imepokea na ibn Umar radhi Allah ziwe juu yake yeye na babake anasema fil fitna la tarawna alqatla shay'a kwa fitna ikitokea, hutaona kuua kama ni kitu. We unaua huyo, unaua huyo unaua yule mwenye anaenda kinyume na wewe, unamuua badala ya kumweleza. والامن من min النعم التي من manna سبحانه subhanahu بها على biha الاسلاميه ummati alislamiyya, na amani ni miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah ametuneemesha nazo katika huu umma wa Kiislamu Amani ikikosekana basi kutatokea na mauaji. Amnul insan ala damihi amnuhu ala malihi amnuhu ala nafsihi wa irdhihi ila ghairi dhalika min an kibar Amani ya binadamu kutokamana na damu yake, yani damu yake isi asiuliwe. Hiyo ni neema miongoni mwa neema kubwa pia amani kwa amali yake hakuna kuibiana mali kukiwa na fitna basi mali itaibiwa sana ukitokea fitna watu wataogopa hawatafanya shughuli yao ya kawaida lakini kinyume chake wakishikamana na ibada ya Allah shughuli itaendelea vile vile rasul ametuambia wa amnu ala nafsihi wa irdihi pia amani kwa nafsi yake amani akiwa na, kwa nafsi yake na cheo chake ama heshima yake basi hii itapelekea maisha kwenda sambamba ila ghairi dhalika min ni'mal kibar hizi neema zote zenye tumetaja ni miongoni mwa neema kubwa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 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قوموا إلى الصلاة